يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. oni taj pod kojim ćete biti sakupani. Znači da čitamo. Poglavlje o onome ko pristi je posljednji na naj, jedan naučni skup i onom koji je vidio prazninu u krugu slušalaca pa tu sjel. Pričao nam je Ismail i rekao da mu je prenio mali kod Isaka v Abdullah v Ebu Ta Talhat da mu je Ebu Mure oslobođeni rob Akila Ebu Talib saopštio prenoseći od Ebu Vakida Lejsije da su Božijem poslaniku, salallahu alaihi wasalam, dok je još sjedio na svijet, sa svijetom u džamiji, došle tri osobe. Dvije su krenule prema Božijem poslaniku, salallahu alaihi wasalam, a jedna je otišla. Oni su, priča Ismail, zastali kod Božijeg poslanika, salallahu alaihi wasalam. Jedan od njih vidio je u krugu slušalaca prazninu i tu sjeo, dok je sjeo, drugi je sjeo iza njih a što se tiče trećeg, on je okrenuo lijeđa i otišao. Kada je Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem završio predavanje, rekao je Slušajte, obavijestit ću vas ovdje tri osobe. Jedna od njih sklonila se Bogu i Bog ju je smjestio. Druga se stideći sustegla, pa je i Bog stideći se sustega od nje misli se u zagradi na svoju kaznu, a što se tiče oni posljednje što je okrenula leđa i Allah subhanahu wa ta'ala je od nje okrenuo svoju milost. Sad fusnota, posljednje rečence hadisa alergoričnog su značenja. Onaj što se zbog stida sustegao i sjeo malo podalje od Muhameda sallallahu alaihi wa sallam nije bio u mogućnosti da sve dobro čuje Allah subhanahu wa ta'ala mu je ograničio prikupljanje znanja onaj što se bez razloga rasrdio i otišao, a nije htio sjesti, ni pri kraju džamije, ostao je neznalica. Znači, mi ćemo sada koristi za hadisa. Slušalac na dersu je u Allahoj milosti. Ših bi trebao da stavi slušalca na najbolje mjesto, znači na najbliže mjesto da bude što bliže njega. Da ne ostavlja prazninu. Da može što bolje, bolje čuti u traženju nauke nema stida. Ne treba biti stidan kad straži nauka. Ko bez obradanog razga izbjegava predavanje i napušta ih samo zato što mu ne pripadne neko mjesto u, u, u, na početku, on privlači na sebe Allahu sržbu. I samo to će ga odvesti da bude neznalca. Isto tako se može reći za onoga koji dođe u skup, a ne bude zapisivao, u najmanju ruku ostaće neznalica, jer će sve zaboraviti skoro a hoće biti Allaho sržba, Allaho ane. I nema razlike između onoga koji dođe, dođe u, ko bude na kraju, ili onaj koji, koji dođe, bude u prvom redu, a ne piše. Slušalac treba zauzeti mjesto što bliže predavaču, jer će predavanje bolje čuti, razumijeti i zapisati. Dozvoljeno je javno hvaliti ljude, kao što sam se nema ovdje, pohvalio koji je došao u prvi safove. A možeš pokuditi one koje donose štetu ljudima. Zašto? Da bi upozorio ostale ljude na njih. Ili da on ne bi upali tu grešku. Slušavač na predavanju upotpunjava prazna mjesta ispred sebe. Kao što upotpunjava u redovima kolektivnog obavljanja namaza. Svojim Ivan Buharija hadisom isto htio da kaže kako se treba set na kraju, a ne da se pro, probija ako nema se mjesta naprijed. Znači neće se između ljudi probijati ako nema mjesta. Ako ima mjesta proćiš, ako nema sjećeš, sjećeš odmah na kraju. Osim da dođe emir, ili ima ili neki šeh, znači, u, znači ko ima položaj, njega, njemu će se dati prednost u prvom safu, znači do, do, do, do predavača, zašto možda će on koji reći reći, iz prema njemu. Ne navodi se ovdje da su ova trojica klanjali tehijat u mesčit. Pa olema jedne kažu da je možda bilo vrijeme zabrane, drugi kažu da možda nisu imali abdest, treći kažu možda da nisu onaj, e, e, da su možda klanjali prije pa su na tek došli, I četvrti što kažu, da četvrta da nije bilo obaveza tada klanjati tehijatu mešćidu. Znači nije došlo obavlja za to. Ha? Znači, Allahu valim šta je. Uglavnom, navodi se su klanjati tehijatu mešćidu. Dozvola, dozvola da se pređe napred ako ima mjesta, to što smo rekli već. Osobina Allaha da se srdi, da se stidi. Znači, da je osobina Allaha je da se stidi, da ima stid. Kako to Allahu alem? Znači, niko ne zna. Kao što Allah kaže, leske misli še Njemu nije ništa slično. Ali imamo potvrda, kao što neki negiraju. Ako Allah kaže da se stidi, mi kažemo se stidi. Ako Allah kaže ima ruku, ima ruku. Kako, šta, Allah ne bolje znade. Ha? Kod imama Tirmidija i Nisaja prenose da su posalamili kada su ušli. Znači u Buhari ne stoji to. Ali u Tirmidhi i Nisaji prenose da su šta? Posalamili kad su ušli. Znači možemo uzeti iz, iz tih hadisa, znači da se poselami kad se dolazi u neki skup. To stoji u, u Tirmidhi, bilježi imam Tirmidhi i imam Nisaji. Znači u Buhari ne stoji to. Ko što su čuli hadis. A ovdje se navodi da su posalamili. U hadisu je spomenute, spomenute šta? U krugu, je tako? krugu slušalca. Šta znači to? To nas upućuje da su šta ashabi u krugu stojali pred poslanicom na sjedili. Ako što vi sad sjedite. Znači, ovo treba se sprovede na dersovima i na hudbama isto. Iako imam na primjer tamo u čošku, lijevom ili desnome, treba da se okrene, iako si ti suprotno njega, na pravcu da se okreneš prema imamu. Ako imam na desnom, a ti snaljevo skroz, okrenu se prema njemu. Znači, ne samo na dersovima, nego uopšteno. Kad neko drži govor da se okrene prema njemu. To ne zaboravite. Na hudbama da se okrene prema imamu. Ha? Ko sjedne prvi na jedno mjesto, to je njegovo mjesto. Znači, nikoga neće tizati s tog mjesta. Jeste, halalte, onaj, je bilo još kritike, znači, da se brzo, da smo brzo govorili, onaj, hadise i tako, da se nije moglo zapisati. Pa, onaj, e, sjetio sam se, kad je Aisha radi Allah, došao je Ebu Harire kod nje i naslonio se ovako na njenu kuću. I rekao, Ajša, ispravi ako imaš šta da ispraviš. Maš. a znate da je Ajša radijalona i Ebu Harire su najviše prenijeli hadiza. Preko 5000 često hadiza su oni prenijeli. prenijeli ha? Pa Ebu Harire se naslonio ovako i kaže, Ajša, ako imaš šta, znači prigovori. I on je govorio hadise, brzi, brzo. Znači, brzo je, brzo je, znači hadise. Pa kaže, Ajša kaže, sve u redu, samo poslanstven nije bio taki. Nego kad je bio govorio, govorio je, kaže, tri puta. Znaš, to mu našla grešku. Znači, a je lebu hred, znači kad čovjek ima znanje, onda on, znaš, samo da bi to, to je greška. Zašto? Zato što je poslanik sada nije bio taki. Poslanik sada, znači, jasno govorio, malo je govorio i tri puta znao da ponovi jednu istu riječ. Ha? Nama je uzeo što kaže isto z nekada, kao uzeo nama poslanik sada. Jeste uzeo nama poslanik sada, ali šta će, nismo nimi meleci. Znaš, jebu hred je bio brzo, brzo govorio, stoji kritika na tome, molim da nas popravi, ali kažem, opet vraćao Kad budete svratni, inša, bit ćete na internetu, inša, nadam se da će neko da, da, je ovo na, prepiše, da se napiše, vidit ćemo, naćemo nekoga. Jeste, dozvoljeno je čovjeka pohvaliti pod čartom da se ne, da, da ne, bude, da se ne uzoholi i da ima koristi od toga. Znači, dozvoljeno ti, brate, nekoga na, na dersu ili uopšte da, pos, da onaj ga pohvališ, ali pazite na to da se ne bi brat uzoholio i da naravno ima koristi od toga što se ga pohvalio. Sad gledam, Marata se naslonio, mora se nakon nasloniti sećam se profesora naš kada mi govore, kaže, to je kao ko bolest, kaže. Čim se jedan nasloni, odmah počne spavat, odmah prelazi na, na sljedećeg. I zaista je tako, vidiš da odmah si pospavao, znaš. Ja sam bio sljedio do zide, ovako se ne slanje, odmah, zas, odmah naslonim se na zazid i zaspim, znaš odmah iza mene se odmah poredaj, svi spavaj. Znaš, to je kada je bolest, kaže, nemoj kada se naslanjati. Poslanje se Selem je jasno i glasno znači govori, znači kratko je govorio i bilo je jasno. A tako su isto i ashabi, i ashabi isto su tako govorili. Kratko, ali jasno, šta treba? To treba šathalas. Nema filozofije, razišli se, pa ovo, pa ono, pa pet kaulova, pa, pa pet, znači na, na pet, oj, pa ovaj kaže ovo, ovaj kaže ovo, ovaj kaže ovo, i na kraju čovjek na dersu ne zna nije više šta da slijedi, šta je više ispravno. Znači, jes, tako radi selam alaikum. I tri puta je znao ponajati, jest. Znači, slušajte ovo ovdje. To treba raditi, gotovo. Nema, jeste, ima mišljenja, pa ovo, pa ono. Naučite prvo sad osnovno šta treba se radi, kasnije ako bude neko, možete ući u što je u Lema današnjice pisala i tako to. Ali treba će biti jasan i glasan. Mate noći namaz, selam alaikum. A ne, e, pa slušaj, noći namaz, pa znaš šta, možeš ti klanjati i veliko rekate i ovo i ono. Koliko brata klanja rekate? 11, selam alaikum. I tako, kratko jasno. Samo je važno rad. Zapišite sad, braćo, poglavlje novoga poglavlje, a to ćete kasnije u zbirci naći. Mnogi kome je nešto dostavljeno bolje shvati nego slušalac. Možda kome nešto dostavimo bolje shvati nego slušalac. Izjave je vjerovjesnik sallallahu alihi vasallam. Pričao nam je Musedded, njemu Bišar, ovome Ibn Avn, prenoseći od Ibn Sirina, on od Abdurrahmana, Ebu Bekret, ovaj od svog oca koji je spomenuo vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem da je uzjehao na svoju devu čiji je ular, odnosno uzdu, držek, a zatim rekao koji je ovo dan, mi smo šutjeli i mislili da će ga nazvati drugim imenom, a ne njegovim. Nije li ovo dan klanja kurbana, rekao je on sallallahu alaihi ve sellem, svakako rekao smo koji je ovo mjesec, upita. Mi smo opet šutjeli i mislili da će ga nazvati nekim drugim imenom osim njegovim. Nije li ovo Zul Hidže, reče salallahu alaihi sellem. Da, kazali smo. Vaše krvi, vaši imeci i vaše čast, rekao je on, salallahu alaihi sellem, međusobno su vam sveti i neprikosnoveni, kao što je svet ovaj vaš dan, u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu. Neka svaki prisutni ovo saopšti odsutno, jer može biti da prisutni ovu prenese onom koji će to od njega bolje shvatiti. Buharija donosi samo onaj dio hadisa, e, ja ovo je sad fusnota, Buharija donosi samo onaj dio hadisa koji svojim sadržajem odgovara temel temi postavljenog poglavlja. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je desete godine po hijri obavio svoj oprosni hađ na kome je održao poduži govor, naglasivši između ostalog da razbojništ, pljačkanje tuđe imovine i napadanje na tuđu čast i obraz islam strogo zabranjuje. To je sve sveto, kao što su sveti i časni bajramski dani i sveti grad Mekka. Poslije svakog pitanja Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je malo šutio, razmišljao, a potom sam davao odgovor, želeći prisutno upozoriti na važnost proklamovane naredbe i odbacivanja loših navika prošlosti. Mnogi Arapi su u predislamsko doba bavili se pljačkom i slabo cijenili tuđi život i tuđu imovinu. Muhammed sallallahu alaihi veselem je u najoštrijem tonu upozorio prisutne na svetost tuđeg ličnog i imovinskog prava. Koristi iz ovoga hadisa, učeni ljudi dužni su neuke poučavati i držati im predavanja prema moći njihovog svačanja. To je znači obaveza na učenim, kao što je naredba. Da more podučavati one koji nisu učeni. Postoji mogućnost da učenjaci kasnije budu sposobni od prethodnik, da imaju širi krug spoznaje i budu daleko idni. Zašto možda Allah smada da dao neke nove istraženja koje su, koje su, znači, nove neke dokaze koje su u današnjici na, našli, tako da ima opši veći šir spoznaje može da. Predavač treba biti na višem mjestu da bi ga slušalci bolje vidjeli i čuli. Kao što je poslan sam bio na jahalici. Dozvoljeno je držati hudbu na jahalici, ako nije poteškoća za nju. Jer posljedno sam držao. Slušajte me sad, braćo. Nemojte sam naviti ni ovoga, ni onoga. Imate Allahu ajet, imate hadis. Ako hoće neko da negira nešta, mora donijeti šta? Znači, nikak, i, i, i, i ako sam ja, na primjer, rekao, ili pet, deset daja nešta rekao, sutra s našo dokaz da kažeš, sve je to u redu. Znači, vraćamo se opet na Kur'an i sunnet. A rekao ovaj, rekao onaj, bez dokaz ne uzmajte. Jeste razumili ovo ovdje? Znači, to ne mora znači da nije došla kasnije zabrana. Znači, naučite se da slijedite Kur'an i sunnet nemoj da se uči da slijedite nekoga učenog. Slijedite učenog kada? Kada donese dokaz iz Kur'ana i Sunneta. Dođe drugi učenjak i kaže isto. Onda ćete vidjeti koje je, možda je neko e, e, bilo prvo naredba pa došla zabrana. Ili bila zabrana pa došla naredba. Znači, ovo se morate naučiti. Prvi ja sebi govorim, pa onda i vama svima. Znači, slijedi se Kur'an i Sunnet, ne slijedi se ših. Kad donese dokaz neko, da je tako, radiš po tome. Jer posljedno sam bio na, na jahalici. Šta piše u hadisu? Znači, bio na devi. Dozvore na devi, ako neće doneti poteškoća. Ne mora, braćo, značiti. Postoji mogućnost. A ta mogućnost, dok nama ne bude došao ajet ili hadis, mi radimo po ovome. Ako se saznamo sutra da ima... Znači, spustite sad ovo pitanje. Uopšte nam govorimo vjeri. Ako si čuva ajet i hadis, radiš po njemu, dok te neko donese zabranu. Ste razumili ovo ovdje? Ha? Samo da ti neko kaže, e, nije to tako. E, nije ni to tako što ti kažeš. I ti njemu kažeš. Kad on tebi kaže, nije tako, a i ti njemu kažeš, e, nije to ni to što ti kažeš. Znaš, kad, zašto? Zašto? Poslije kaže tako i tako i tako. Može uopšteno. Uopšte nema zabrane. Ako neće donesiti po teškoću. Znaš, ovo je bilo na hudba na, na, na, na Rafatu. Ha? Na hađu je bila ova hudba. Jeste. Znači i govor. Ali ovo slušajte dobro, braće, da shvatite. Ovo morate. I tada ćete znati da obožavate Allaha Đelšanu. Rekao Allah, reko poslan srlem, idete po tome. Nekod ga je, e, slušao sam ja onoga daju ili onoga šeha, i da te Allah nagradi. Šta kaže on? Pa rekao da nije dozvoljeno. Šta je dokaz? Ne znam dokaz, nisam, ne, e. Pa tako, tako, mislim, ovo, ono, naš, mislim da je ovako ili nako, nemoj da misliš, jer ova vjera nije da misliš. Ala basir, basira, znači, kad kaže Allah, kaže na, na, na jasnim dokazima da obožava Moraš na jasnim dokazima. A ne, čuo sam, mislim, pa ona je rekao, pa ona je, to braći izbrište. Jel gledaš braći namaz? Jel gledaš danas podne? Što? Jel si gledaš danas saba? Što? Jel imaš ista u sebi usrutu neka sumnja da to nije naredba da lađeš anu? E tako trebaš da obožavaš Allah. Jasno, spari. Dobre, znači rek smo ovde. Ne mora znaći da nema neka zabrana. Mi ćemo sutra, ako ima taj hadis, mi ćemo ga slušati. Ovo vam sad uopšteno govorim, što se dešava puno kod braća. Dešava se ovo ovde. Znači da čovjek, što je čuo, ta, ne, moraš da bude sigurno u sve ili da slijediš tog šeha gotovo. A nemoj negirati drugome nekome. Moraš negirati drugome kad imaš ajet ili hadis. Kad nemaš ajet ili hadis, nema negiranja. I ne zaboravite, e, za, e, ovo zapišite se ovo, ovo nije iz komentara, ali zapišete o, o u sebi pravilo. U ibadetu je sve, u ibadetu je sve zajedno dok ne dođe dokaz. U dunjaluku je sve dozvoljeno dok ne dođe zabrana, suprotno znači ibadetu. Šta znači obraćao? hoćeš da radiš bilo koji ibadet, nije ti dozvoljeno do kada? Dok nemaš dokaz. Čovjek dođe i kaže da klanjam. Reći ne, ne smiješ klanjati. Kaže, imam dokaz. Šta ti dokaz? Kaže, ako imu sala, klanjajte namaz. A, sad ćemo reći klanje. Čovjek dođe i kaže, hoćeš da postim na, e, ra, Ramazan. rečemo ne. Kaže, Allah e, naređuje da se posti e, u sumu šeha Ramadan, posljednje sve što je rekao hadisu, da se posti, aha, sad možeš. Znači, kad dođe neko da hoće neki ibadet, kaže, mi ćemo reći, stani, ne može. Kaže, ima dokaz, radi. Nema dokaz, nema radnje. Zašto da ne bi ušao u šta? U notariju. Mora za sve svoj, za svaki svoj baje da imaš, da imaš dokaz. Ako nemaš, automatski ga ostavljajte. Zapišite ga, i idite kod učenog čovjeka i provjerite da li, da li ima to. Kad ideš na seždu, ima da ideš, kako ćeš ići? Zašto? Jeste razumljivo? Znači, ako čovjek dođe sada, pa digne jednu ruku, je dozvoljeno? Kaže učar, ja dignem jednu, da jedno samo se jednom Može li? Zašto? Treba ti dokaz. Nemaš dokaz, ne smiješ. Znači, Za sve moraš imati dokaz, svaki ibadet. Ako ne znaš, odmah braćo stanite. Zapišite i odmah nazovite nekoga učenog gita i pitajte ima li dokaz za to. Da ne bi ušto bidat. Nemamo sad vremena da vam navodim braća koja su ušla u notarije. Braća koja su ušla u notarije. Neću da govorim sada, nemamo vremena oko toga. Možda vam objasnim ovo, imamo, završimo, sad će nam doći nusret. Druga ova rečenica su rekli. U dunjaličkoj stvari sve dozvoljeno, dok ne dođe šta? Suprot znači baletu. Jedeš svo meso, Ha? Dođe brat, kaže, pazi brat, ovo nije zaklano, zaklano u ime Allaha. Ostavljaš. Zašto? Zašto je zabranjeno? Tako. Jedeš čokolade. Je sve dozvoljene čokolade? Jesu. Jedeš, jedeš, jedeš. Dođe, kaže, brat, pazi, brate, u ovom ima alkohola. Pogledaj, pozadi stvarno ima alkohol. Ostavljaš. Jeste razumili ovo ovde? Znači, u dunjalku sve. Oblačiš odijelo, svako. Kaže ti, brat, brate, nije dozvoljeno da bude usko. Zašto? Odstavljaju se tvoje stidna mjesta. Ostavljaš. Znači, došao ti sa zabrnom. Znači, sve ti je u dunjalku dozvoljeno dok ne, dok ne, ne dođe sa zabranom. Dok i bade, to nemojte zaboraviti. Nemojte da mislite da muslimani ostali, novotari koji sad čine, da ni, ne vole Allah i poslanih sa sanem. Vole. Vole. Ali su zbog neznanja otišli u to. Znači, malo pomalo, malo pomalo je došli do toga. Ha? Zato se pazite e, da ne bi upo neko u novotariju, a iz novotarija se ide u širka. A sve to zbog neznanja. Znači, ibadet ne može da bi ko rade, nema dokaz. Znači, rekli smo ovo što smo rekli, ako ima dokaz, tu je vjera. Kaže, brat, nije dozvan. Što? Rekao poslije sam, Allahu Ekber. Šta je s onim prvim hadisom? Drogiran. Znači, znači njegov propis je, znači, došao drugi sad sa narodom ili sa zabrom. Super, ostavljamo ovo, prihvaćamo se. Idemo lagano, tako? Obožaš Allaha sa ajeta, prelaziš na ajet, sa hadisa prelaziš na hadis. Ali ajeta i hadisa praziš na nečiji govor, eto ti otičeš u, u novotariju. Znači, znači, da obožaš Allaha, na, na, na, da si jasno, jasno ko dan što se kaže. Namaz klanjaš, zašto Allah? Nemaš nikakve sumnje, imaš kakve sumnje, nikakve. Postiš namazan, imaš kakve sumnje, nemaš. A kada klanjaš e, dženazu, pa predaješ selam, ja danas ljudi spuštaju ruku ako desno. Što spuštaju? Imao dokaz, ja ga ne znam, zato ga ne radim to. Doneste mi dokaz, braći, ja sam tražio, nisam mogao naći. A to sam vidio kod braće. Ha? Vidio sam to rade. Ne mora znači, ovo što ja ne znam, to ne mora značiti da nema. Jel tako? Jel tako? Jel Allah je taj koji zna sve? Ali šta je na tebi zudine? Da radiš po onom što znadeš. I Allah će te pitati, braćo, Allah će nas pitati ono što znamo mi. A ne ono što znade Allah. Jer kad bi nas Allah pitao ono što znade on, svi bi propali. Da nas Allah pita ono što znade Allah, svi bi propali. Allah će te pitati ono što znaš ti. Jesi li ovo sad sprovo? Zašto? Znači ti si donio neku novu stvar. Imaš dokaz, zato nemaš. I bit ćeš pitati pokušajte vi da tražite. Ja bih volio da naučim to. Jer vidim puno radi, puno braće to radi, ja ne znam dokaz. Ne znam, ne mogu, jel mogu raditi, brate, ja ne znam sad dokaz, mogu raditi. uči raditi, ha? Hoćeš slijeti tog i tog šeha? Ne, slijedi se, šta? Znači, znači, ne znam, ja znam, ja volim Boga mi, mene je to zabrano sada, vidim da puno to ljudi, braće, radi, ne, ne, ne mogu, nisam našao dokaz, možda što nemam vremena, možda što nisam sposoban, nije važno, znači čovjek je ograničen, tako? I ja nisam melek, ili šta ti ja znam, svi mi griješimo, svi mi ne, neznalice smo u nekim pitanjima, učili smo, tako, može Alim da ne zna, može čovjek koji ne zna da znade, znači koji ne, nema puno znanja, da, mala otvori za nešta. Znači, to su sve smo učili, to ja tu u ovim kratkim dersovima smo učili. Ali sam navio samo primjer, i Zaka Laha, ako bi kod bio, da nas obavijesti oko toga. Ali do tada šta nećemo to raditi, zašto nemamo dokaz? Ha? I trebamo da se naučimo tome. Ti si šijef na mene podući šta je rekao Allah i poslanice sa nama i mogu te slijediti. I ja kažem, nađite se brate jednog koji imate povjerenja, koji, i, koji, koji vidite da pratite, ali i slijedite njega. Ali ako se to kosi sa nekim, neka, neka, bre, neki brat, ako suprotno radi tom, tom, šle, tom šehu, nemoj da mu negiraš dok, dok ne doneseš dokaz. Ili ga pitaj, halali brate, ja sam vidio ovako, ovako, imali dokaz zato što ti radiš tako. Znači, nije na najlijep način. Na najlijep način. Ali važno je da, da, da čovjek ne bude ohol i tako te stvari. Znaš. A inša ti kaže, brat, ima dokaz, super. Zato ćete vi danas kod uleme. Dosta uleme danas je rekao jednu stvar, sutra je promijenio. Pa se opet vratio. Zašto? Zbog ti dolaziš dokazi. Dolaziš dokaz njegov, znači do, našo je novi dokaz, onaj, ono što je prije mišljen imao, ostavio, prelazio. I nikako, obožava Allaha, našta na jasnome. Tako i mi trebamo. Ona neće više duziti, onaj, nastavit ćemo sutra hadis, zapamtite dok smo došli. Jeste li ovo shvatili dobro, braćo? Naći Allah se obožava ja, na jasnim dokazima, tako? Nema, čuo sam, vidio sam, ja mislim ovo ono, na tako se ne obožava Allah. Ostanite na namazu, uspjećete. Na teohidu uspjećete. A budeš te obožava Allah na mislim tamo, vamo, ovo ono, bojat se ne uzbija čovjek ode. Ne, sad kad vi to spomnili ste, da to spustanje ruke, ja. ne, ne, šta onda, kako? Ništa, predaš selam i gotovo. Predaš. Selam alejkum, predaš selam. أصبح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم ومعضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم ومعضائهم قصاموا الجبان وابنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود منا وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون ولعلني يا إخوتي أكسى ثياب الخالدين مضى وشرى الكرامة بالجهاد